A najšeta radijallahu ta'ala anha أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل likulli sanah. Od Ajše radijallahu ta'ala anha se prenosi da je umu Habibe dobila istihadu koja je potrajala sedam godina. Pa je pitala poslanika sallallahu alaihi sallam tome pa je rekao da se kupa. Naredio je da se okupa. I rekao to je irk, to je znači krv koja izlazi iz vene. Pa se je kupala za svaki namaz. Pa se je kupala za svaki namaz. Spominjali smo da je Umu Habibe, jedna od onih žena koje su dobile vrijeme poslanika sa osrme istihadu. Neki kažu da se ono zove Umu Habib, tako kaže Al-Harbi, da i drugi. Ovo što se je Umu Habibe kupala za svaki namaz, to nije naredbom poslanika sallallahu alaihi sallam. To je ičtihad od nje. Allahu poslanik je rekao njoj da se okupa. A ona se je kupala za svaki namaz. Pa, kako kaže imame Zuhri i drugi, da je to činila sama od sebe i mi se u prethodnom hadisu da je za ženi da se okupa samo kada? Kada je prestane jeste mjesečnica da se okupa, a ne mora se kupati za svaki namaz. Prema sebu Davud imam El sa različitim putevima da je poslanik sada i njoj, njoj naredio da se kupa za svaki namaz. Da je naredio. međutim, svi ovi putevi su slabi, kaže Ibn hađar u svome dijelu Fethul Bari, ono što se navodi kod Ebu Davuda, hadijski su, kaže prigovorili tim predajama i kazali da dodatak o kupanju za svaki namaz nije, nije vjerodostojan. I kaže imam al Bejheqi, ispravan je rivajet većine onih koji prenose od imama Zuhrija, koji nisu prenijeli dodatak o kupanju nakon svakog, o kupanju nakon svakog namaza. To bi znači bio hadis Aisha radijallahu ta'ala anha sa Umu Habibom. Drugi hadis odnosno treći u ovome poglavlju, Ana Aisha radijallahu anha kalet, kuntu agtesilu ana u Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min inain wahid, kilana džunub, wa kane je emuruni fe junub, وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأس رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Kupali smo se ja i poslanik sallallahu iz jedne posude, a oba dvoje smo bili džunup. I on mi je naređivao da se utegnem, potom je, kaže, naslađivao se mojim tijelom dok sam bila džunup. I, kaže, provirio bi svojom glavom iz mesčida u kuću, kaže, pa bi mu ja prala glavu dok je bio i tikjaku, a ja džunup. Iz ovoga hadisa islamski učinjaci uzimaju propis da je dozvoljeno čovjeku da se kupa sa, sa suprugom iz iste posude i svakako da se kupaju zajedno, jel? I nema razilaženja tu među islamskim učenjacima. I nema avreta, između muža i žene nema avreta. Znači ne postoji avret među muža i žene koji mora sakriti. I hadis u kome se kaže kada čovjek ima odnos sa svojom ženom, neka se ne razgoličava kao što razgoličavaju deve, jer neispravan hadis. Taj hadis nije vjerodostojan. Naredio bi da se utegnem naredio bi da pokrijem između pupka i koljena. Znači, taj bi dio naredio, pa bi poslanik sa naslađivao se njenim tijelom mimo, znači, toga. Što se tiče naslađivanja između pupka i koljena, tu postoje razilaženja među islamskim učenjacima. Kod većine uleme je to zabranjeno. Šafijski, kod Malika je Bohanita je zabranjeno i kod Šafija, Šafije kaže da je to haram, dok ima Mahmed kaže da je to dozvoljeno. Znači, Imam kaže da je to dozvoljeno. Vidimo znači da je ovdje maharam i dozvoljeno. Da su to dvije stvari koje se ne mogu spojiti. Ne možemo kazati sve je ispravno. Pa je ovdje ispravno mišljenje imama Ahmeda. Imam Ahmed je pogodio, kaže Ibnul Mulekin, koji je bio šafija, kaže što se tiče meseba imama Ahmeda, kaže on je jak. I on odgovara hadisu poslanika s.a.v. u kome kaže Isna u kulle šein illa Radite sve osim odnosa. Kaže, pa je hadis što se tiče, znači, mišljenje mama Ahmeda shodno argumentima je jače. Je jače. Kažu islamski učenjaci, nije zabranjeno niti je pokućeno da čovjek spava sa ženom koja je u hajdu u istom, znači istoj posteli, da, je poljubi, da je zagrli, da se naslađuje njenom tijelom između pupka i koljena, to je dozvoljeno ko siju. Znači samo se spor vodi između ovoga i kazali smo što je prioritetnije mišljenje. A što se tiče ajeta, fa'tezilun nisaje fil mahir, vi se odvojite od žena, dok su u hajdu, to se misli na odvajanje i izbjegavanje ovoga, odnosa, a nikako odvajanje, što su radili pagani, kad žena dođe u ciklus, niti su jeli, niti su pili sa njom, nego je zatvore u jednu prostoriju mračnu, tamnu i tu boravi dok, se ne očisti. U ome hadisu isto dokaz da čovjek koji je u a ako svojom glavom izviri mimo džamije da nije pokvario tikjaf. Znači čovjek odio u i nekoga pozove, on otvori prozor i priča sa njim. I glavu iznese van džamije. Ne smije čovjek je u izlaziti iz džamije. Izlazak iz džamije bez potrebe kvaliti tikjaf. No, međutim, vidimo da izlaskom jednog dijela tijela ne kvari šta? I tikjaf. Ili mu dijete nešto dodaje, pa ne može rukom, znači dohvatiti, pa on ruku ovaj, pruži napolje, sve to znači ne jer To se ne smatra ni u jeziku, ni u šeritu da je čovjek time izišao iz džamije. On i dalje ostao u džamiji. Čak bi nagnuo i ovaj dio tijela napolje, tamo da to ne bi pohvaliti etikaf. Stoga, ko bi se zarekao ili zavjetovao da neće ući u jednu kuću, da kaže da se zakune, tako mi Allaha neće ući u kuću toga i toga, i dođe sa vrata, glavu malo nanese unutra, ne mora se iskupiti. Na osnovu ovoga vidite, znači kako je poslanik, kako ne smije izaći, on ipak glavu, znači ovaj, glavom izvirio, tako i čovjek koji bi to uradio da uzme nešto iz te kuće, dohvati ili da glavom, znači, nagne se unutra, neće to šta? Neće, time prekršiti svoju zakletvu. I onda se dokaz kažu, neki učinjaci, da žena koja je u hajdu ne može ulaziti u džamiju, jer da je bilo dozvoljeno, kažu ne bi dolazio poslanik sa osam domajiša pere glavu na prozoru, nego bi ona ušla u džamiju i pomoprala. Međutim, u nama koja to ne prihvata, kažu, možda je Ajša smatrala da nije lijepo da se u džamiji pere glava i da se može znači nešto od te vode posuti po džami i tako dalje, pa kažu nije zbog toga razloga to učinila. I ome hadisu se dokaz da žena može pomagati svome mužu i da mu pomaže u radovima. Kod one uleme koji kažu da je to sunnet, kažu u poslovima koji su onako poznati u jednom običajnom pravu. Ali ispravno mišljenje je sunnetu da je žena dužna da, da služi svoga muža. Koliko su i mogućnosti? Ne preko njenih mogućnosti, ali je ispravno da to žena radi. I imamo skupinu hadisa koji ukazuje na to. I ome hadisu dokaze da je dozvoljeno čovjek koji ti kjapu da, znači, opere svoju glavu. Tamo da to, kažu neka olema, tamo da to bude u džami, s tim da ne prlja, znači, po džami. Treći hadis ili četvrti u ome poglavlju, a radi radijallahu anha kalet, kale Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, je tekiju fi hijri, fe jekrao l wa kaže poslanik Salave, kaže, bio u naslonjen u mojoj sobi i učio bi Kur'an, a ja sam bila u mjesečnici. U ome hadisu, kaže, ovi učenjaci je dokaz da žena koja je hajdu ne uči šta? Kur'an. Kažu, ne uči Kur'an. Jer šta bi značile riječi on uči Kur'an, a ja hajd. Kada bi žena u hajdu mogla učiti Kur'an, šta znači naslonjen? U mojoj sobi uči Kur'an, a ja hajd. Šta bi onda kraju značilo te riječi? Ne bi imala svoga smisla. Nego je htjela tema ukazati da žena koja je u ne uči Kur'an. To se može razumjeti iz hadisa, no međutim nije neophodno znači da se, da se shvati. I četvrti hadis, ili po peti po poglavlju, i zadnje ome poglavlju, an Mu'azata radijallahu anha kalet seltu Aishata radijallahu anha fekultu ma balul hajdu takti es saume wala takti salah فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسر قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كاجه معاذة رضي الله عنها بيتلا سمايشو شتا يتو سجنم كوايا وحايزو نبوشتشاوا أنا نقلانياوا Pa je rekla, jesi li حروريكا harurika? Kaže, Pa je rekla, Tako nam se dešavalo vrijeme poslanika s.a.v. pa nam je naređivano da napustimo, a nije nam naređivano da naklanjamo. Ova Muad, ona je Basrika, Umu Sahba, kćerka Abdullahova, Eladevije, žena sirote ibn Šejma. Ona je tabinka, tika, povjedljiva u prenošenju hadisa. I od odlika žena koje spominje Mame Zehebi kaže da nikada nije potvrđeno da je žena slagala na poslanika sallallahu alaihi sallam. Nema žena lažova u hadisu. Sve su ili vjerodostojne ili imaju slaba pamćenja. Ali slabo pamćenje može imati svako od ljudi, to je normalna osobina. Ali lažov da je bila žena, kaže, to se još nikada nije u istoriji islama desilo i to je jedna velika odlika žena. Dok lažova muškaraca, da Allah sačuva. Mislim na ravi, ravi, to je jedna odlika žena. Umrla je 73. hiđarske godine, radi Allah ta'ala anha. Jesi li ti harurika? Pita je Aisha anha. To je pripisujući je selu ili mjesto koje se zvalo Harura u blizini Kufe. Kažu da je dva milja otprilike od Kufe. To je mjesto gdje se prvi put sastave Haridžije. Havarić, gdje se prvi put sastali, to je mjesto, pa su pripisani, to, na osnovu tog mjesta pripisani su, jeli, njemu. Kaže, imam Al-Harawi, tu se, kaže, dogovorili i tu su postavili temele svoga krivog vjerovanja, pa su, kaže, pripisani tome mjestu. Aisha radijallahu ta'ala je to rekla zato što jedna skupina ove iskrivene sekte, Haridžija, smatra da žena mora naklanjati namaz. Kažu u Kur'anu nema ništa što ukazuje da žena koja hajdu šta? Ne naklanjava. Toga kaže nema u Kur'anu, a kod nje je poznato da ne prihvataju sunnet, nego vraćaju uvijek sunnet Kur'anu. Šta god ne razumiju iz sunneta, oni vrate to Kur'anu. Jer se da urade šta? Obratno. Da Kur'an, ili općenitost Kur'ana koji ne razumiju, da to vrate, da to vrate sunnetu, oni sunnet vraćaju, oni sunnet vraćaju Kur'anu. I time su kazali suprotno konsensusu, konsensusu islamskih pravnika. Od sunneta, jel? Jer žena koja je u hajzu i u nipasu ne mora niti klanjati, niti postiti, a mora napostiti, a ne mora naklanjavati. Zato što jednostavno namaz se ponavlja često i to bilo opterećenje za ženu. Žena koja ima deset dana, na primjer mjesečnicu, ona mora deset dana naklanjavati, još ako kažemo da bi to po redu naklanjavati, da naklanja sve, to bilo veliko, veliko opterećenje. Dok nije slučaj takav sa postom. Neka nama kaže, ništa neće naklanjavati osim dva rekiata, dva rekiata poslije tavapa. To je jedine, kaže, namaz koji naklanjava nakon. No, međutim, nema za to nikakvog, nema za to argumenta. To je samo mišljenje. A zašto je Aisha radijallahu ta'ala anha nju osudila kad je pitala? Hm? Aisha radijallahu ta'ala je bi pomisla da ona preispitkiva. Da ona kopka. Da ona kopka, da postavlja pitanja koja su munker, želeći time da ispita Ajšu, da vidi šta je gdje, na kojim je Ajša, Ajša radijallahu anha tala s tim dužinama, pa kada je to Ajša primijetila, osudila je. No međutim, kada je ona kazala da pita samo, onda je šta kazala Ajša? Onda je pojasna propis. Onda je pojasna propis. I dokazala je to čime? Sunnetom. I to je najjači, najjači znači, odgovor kad se nekim sporiš ili ko ima krivo ubiđenje da mu to dokažeš, da mu dokažeš sunnetom. I dokaz je bio šta? Da nije bilo dokaza o naredbi. Kaže, nije nam naređivano, je tako? Nije nam naređivano. Pa ona nije imala jasnog dokaza da je rečeno, nego kaže, to nam se dešavalo i nije nam naređivano da naklanjamo. I, znači, samo izostajanje naredbe o naklanjavanju ukazuje da taj propis nema, znači, osnove. I ome hadisu je dokaz u lemi koja smatra da naklanjavanje ili naknadno činjenje nekog ibadeta, pazite braći dobro, da naknadno činjenje nekog ibadeta treba novi dokaz. Čovjek ostavi namjerno podne dok ne dođe ikindija. I uđe k'indija. Mora li naklanjati podne? Tu je spor među lemom. Jedan dio leme kaže ne mora. Između ostali šehol samim temije kaže ne mora. Zato što je njemu naređeno bilo da klanja podne kada? Između podne i u njegovo vrijeme. Prošlo je podne. Izišlo je vrijeme. Kaže da bi mu sad rekao da to mora naklanjati i moraš imati, kaže, novi argument. Moraš imati novi argument za naklanjavanje. I pogledajte hadis kako ovdje došao. Kaže, nije nam naređivano da naklanjamo ono što smo šta propustale u hajzu. Znači, to naklanjavanje treba šta? dokaz, treba narediti. I to ima svoga mjesta. To je mišljenje jako kod učenjaka, kod uleme. Znači jak je taj mezheb, ne sada znači u odabir prioritetnog mišljenja, to je pitanje usul fika u koga se spore učenjaci, ali kaže ova ulema, uzmeju ovaj hadis za dokaz da treba a, znači naknadno činjenje određene stvari ili kada te prođe vrijeme toga da treba šta? Treba novi argument da bi to čovjek činio. E zato što je došao tu argument. Ko zaboravi namaz ili ga prespava neka, e, Kažu ovdje naklanjavanje, ova dva slučaja ima šta? Ima dokaz za naklanjavanje. A kad ga namjerno propusti, kažu nema. I mišljenje je jako. To, sigurno. To kad neko propusti, nikada se ne može on više iskupiti. On ne može više nikada doći ne može znači iskupiti više sa, da, da on nešto uradi da, da, postigne vrijednost. To je nemoguće. Jer čovjek namjerno propusti dan Ramazanskog posta. Došlo u hadisima da ne može nikada taj dan više ovaj, nadoknaditi. Iako sad i da kod poslanika, sallallahu u tome smislu, ali imamo riječ od Ibnu na koje ste vjerodostojne, kaže kada bi neko kada neko propusti dan namjerno posta, da cijeli život posti ne možete više Jer ti si namjerno, znači ovdje propustao i badet koji je bio njegovo vrijeme i nakon toga i u nama koja ga obavezuje da, naklanja ili da napusti, on ne kaže da si stekao tu nagradu. Gotovo je ali kažu moraš napostiti kazna tebi da onda ne bi ljudi znači kaže bahato se odnosno prema namazu. Bilo nam je naređivano da napustimo, pa kad se kaže u šarijatu kunanu nu'mer naređivano nam je ili od sunneta je tako i tako, onda se to odnosi znači na sunnet poslanika sa osnovim da se to veže za sunnet Allahovog Neki kažu da u sunnetu nema ništa što brani ženi koja je u hajzu da posti. Kažu nema argumenta koji brani. Znam ko od vas argument? Kad se neko upita šta je to dokaz da žena... Ovdje je rečeno, ovdje je rečeno u hadisu, to nas je pogađalo, kaže pa smo napaštale post, a nismo, na, nismo naklanjavali namaz. To ne ukazuje da je zabranjeno. To može biti da kažemo dozvoljeno je jedno i drugo. Nije jasna naredba o zabrani. Kažu, ima li u što ukazuje da je zabrana? zabranjen namaz, kao Ima hadis kod Buhari i kod muslima, Debu se Sejda hudija u kome poslanik kaže I da hadat tusalli volem tesum. I zar nije žena, kaže, kada dobije hajz, ne klanja ne posti. Ne klanja ne posti. Ovdje je došlo zabrana u vidu habera, u vidu obavijesti. Ali je šta? Ne klanja ne posti. To je obavijest koja je u smislu, jeli, u smislu zabrana. I spominje Ibn Hazmi, Ibn Šehoslamu temi Ibn Uthemini drugi, konsensus učenjaka Ahlu Sunneta da žena koja je u takvom stanju, znači neće i ne može postiti niti klanjati. I ome hadisu isto tako dokaz da je čovjek obavezan da, je čovjek obavezan da pita ono što ne zna, da dođe znači do šerijatskog propisa. I isto tako je dokaz da se ponekad treba pojasniti ako se nije pitanje ispravno razumjelo. Ako nije onaj koga pitaš ispravno razumio, trebaš mu pojasniti, mislio sam s pitanjem to i to i tako i tako. I isto tako u hadisu je dokaz da su naredbe ili zabrane koje dođu u šarijetu, same po sebi dokaz razumjeli mi njihovu mudrost ili ne razumjeli. Razumjeli zašto je to tako ili ne razumjeli, to ništa ne utječe na šta? Na propis. Ne može li kazati ja ne mogu i ne želim raditi to i to zato što ne znam mudrost toga. Allah te nije zadužio znači da znaš mudrost. Nego te Allah ono zadužio da uradiš to. Allah te zadužio da uradiš to, a mudrost ako se otkrije hajr svjetlo na svjetlo, u protivnom dužan si da se odazoveš Allahu te barake o i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa alaihi wa I ovim smo inša Allah završili poglavlje hajda i dolazi nakon toga poglavlje namaza. Kitabu sala, poglavlje namaza, koje je najduže poglavlje u ovome dijelu, koga ćemo početi inšalala našem narednom druženju. Molim ćemo Allah te barak htjela da nas pouči našoj vjeri. Sunnetu poslanika sallallahu alaihi sallam. Allahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammed. Wa ala alihi wa sahabi Ovo pitanje namaza. Pita jedan brat. Da ovi koji nisu muslimani, što nisu klanjali prije, pa kao propanju bežaka sad kažu da, baš spominje taj, taj ovaj, da, valjda, da se on pitao neke hođe u Turki, on su rekao da je on prije bio musliman i da on mora naklanjati te namaze što prije nije klanjao. Dokaz je to da su prije, kao ovi što su primili islam, oni su bili kafiri i onda su, pa da tako navodio taj vada hođa. Pa pitanje je to, znači, morali naklanjati se namaze ako je, da, Razumijem. To je znači po, po hanefijskoj pravnoj školi, po manikijskoj i šafijskoj čovjek koji ostaje namaz je musliman. On nije ovaj, nije izašao iz islama ako ne porekne njegovu obavezu. To je mišljenje u tim pravnim školama. Dok kod imama Ahmeda imamo dva, dvije verzije, ispravnije mišljenje od imama Ahmeda da je taj čovjek izišao iz islama. E, dobar dio hanefijski, hanbelijski ali se tako smatra Ibn Kudame i drugi smatraju da je, pored toga, ako ostaje namaz, ne počiš njegov obavezu, da nije ovaj, izišao iz islama. je u svakom slučaju to razilaženje među fakihima, iako hadisi koji govore o izlasku iz islama osobe koja je ostala namaz su hadisi koji su prilično jaki lancem prenosilaca i nalaze se i kod muslima i kod drugi i prilično jasno. Tako da je sigurno ovaj mišljenje koje kaže da čovjek ostaje namaz da je nevjernik ima svoju težinu. No međutim, poznato znači fiksko razilaženje među pravnicima. A to da treba naklanjavati, ne treba naklanjavati jer čovjek nakon te obe, iako je bio musliman, kad bi kazali da je bio musliman, nakon te opet oba briše ono što je prije toga. Jer on je bio musliman tada samo poličnoj karti po imenu, šta mu je ostalo od namaza, od islama koja ostavi namaz. Tako da ispravno mišljenje da čovjek nije dužan da to naklanjava. Poslanik sa je mušicima koji su primili islam nije naređivao, a isto tako kroz istoriju islama muslimani su primali islam i im to naređivano od strane uleme, jer jednostavno to bilo veliko opterećenje za čovjeka. Što mislite da čovjek u 50. godini da se pokaje, a u 17. je bio punoljetan? Pogledajte znači njega i njegovog hala, koliko bi on morao naklanjavati i koliko bi morao, živjeti, znači dopli život. Kad god da se sjeti parz, nema zabrana. Farz dok se sjeti prije zalaska sunca, ako obavi prije zalaska sunca, obavi u vremenu. Jer je vrijeme Indije do zalaska sunca. Ali imaš samo vrijeme kad je mekruh da se klanja. međutim, kad dođe u pitanje farz, obavljanje parza, tu više nema vremena kad je mekruh, tu se, tu se namaz u svako vrijeme. Znači to nije Jeste, nije, jer tu tad izlazi vrijeme. E jedino u lema gdje se spori, kad čovjeku, kad digne glavu i da se, da, sunce počelo izlaziti, već gotovo. E kažu, da si saška da oskući neće. E to je spor. Zato što si onako, onako si šta? Propustao vrijeme namazi, više ga ne možeš stići, gotovo je, sunce se nikad više neće vratiti vrat nazad. No međutim, ovaj, i Kindija biva dok sunce ne zađe. Tako da, kad bi čovjek vidio sunce da je skroz spalo prema horizontu, odma klanja samo, naravno, par sjeli klanja tako da je šao da je to ispravno, da neće imati grijeha u tome. Znači, kažemo, spor je među lemom. Ima u leme, znači, koja je rekla da mora nastavljati. I bez obzira. Oni kažu, i kad namjerno ostavi namaz, kažu mora naklanjati zato što u hadisu je došlo da se kaže e ehaku en yuqda. Dug prema Allahu je, kaže, najpreći da se vrati. Tako da oni imaju argument. Kažemo, tu je poznat spor među lemom, ali ko da bere mišljenje znači da je, da je dozvoljeno čovjeku da i da mora naklanjati nakon toga, nema u tome ništa, nema u tome nikakvog ovaj. I to, to, to tjera ljude da klanjaju vaktu. Kad on zna da mora klanjati nakon vakta, da mu nema izgleda da mora naklanjati taj namaz, onda će klanjati u vaktu. Tako da to ima, ima to svoje mjesto. A to što on predvodio dva džemata, njegov namaz je ispravan i namaz onih iza njega su, je ispravan. A da li su oni iza njega imali pravo na džemat ili nisu, to je stvar, pitanje opet gdje se spori u lema, Govorili smo više puta, znači u drugom džematu džami, ako je sa opravdanjem ima pravo, ako nije sa opravdanjem nema pravo. On uglavnom ako je namjerno propustio džemat, nije htio klanjati. Allah je po ispravno mišljenju da nema pravo na drugi džemat, njegov namaz ispravno nema nagradu džemata. Čovjek puta ne uzro klanja Onda ide na posao, pa tamo skreće pa ne može da klanja podnije i kindiju. Dođe za nakon akšama kući. A ne može da na, na posao. Šta ćemo raditi? Ali mora na poslu. Mora na poslu. Mora tražiti pute naša da klanja na poslu. Kad dođe kući, u svakom slučaju dužan je naklanjati. Ali bojimo se da takav namaz neće red da on mora tražiti pute naša da klanja na poslu. Ako ne ništa mijenja je posao, traži drugi posao. Ali je vjera najpreća. Kada šef ne bi čovjeku dao da ide kući preko ljeta, tri sjednice dode u svoje selo sa svojim narodom, on bi nama gledao istog momenta da mijenja firma, tako? I na neki način on ode. E onda Boga mi namaz je preči. Namaz je preči od godišnjeg odmora i od ovoga do onoga, pa je najprije čovjek onda da za Allahu vjeru žrtvuje. Ako je iskreno da Allah, Allah će vam dobro olakšati. Allah će mu olakšati inša. S obzirom da ne smijemo i hrama nositi filonu odjeću, šta je onda sa unutrašnjim vešom? Kako unutrašnjim veš? Čovjek ne smije nositi unutrašnji veš. Kada je čovjek u hramima, kada je čovjek u hrama, skida sa sebe sve. Nema unutrašnjeg veša. Prije oblačenja hrama čitao sam da je na namirisati, a na drugom mjestu sam čitao da se ne smijemo oprati punom koji ima miris. Ko može, brat, da razjasni ovo. Smije čovjek, znači prije, prije oblačenja hrama, ne prije oblačenja, prije nijećenja hrama. Čovjek odšao kupao se i stavio na sebe i hrame. Stavio na sebe šta? I hrame. To je uvijek se ne shvate da je obuka. Može se namirisati slobodno po tijelu. Iako ima i hrame na leđima. To ne smeta. I hrami bivaju od momenta kada ih zanijetiš. E, kad si zanijetio srcem, odlučio da ulaziš u hadske obrede, od tada se više ne smiješ mirisati. I od tada vrijede zabrane, i od tada vrijede zabrane koje vrijede zašto? Za, za a ne prije toga. Tako da, da se čovjek okupa sa sapunom, šamponom, ništa ne smeta. Prije nijećenja ihrama. Ha, prije nijećenja ihrama. I nakon toga iziđe iz kupatila, obuče ihrame na sebe, namiriše se sav po tijelu, ne po ihramima. Po tijelu tijelo, bradu, namirše i tako dalje, jer govorimo o muškarcima, svakako. A ovaj, to ne smeta. Nakon nijećenja tada je zabranjeno, tada je zabranjeno znači da se čini nešto od onoga što je zabranjeno hađi da čini dok je u hrama, a mi smo spominjali te stvari na Kod mene na poslu se svašta psuje, ne znam kako da postupim, ne primaju savjeta, ja zbog okolnosti posla ne mogu pobjeći od svog, od svog tog primitivizma, bojim se ako napustim taj posao, da bi mi neko na drugom mjestu, da možda na drugom mjestu da se nešto još gore. Ne znam što da radim, interesuje me grije biti u tom društvu dok se oni tako ponašaju. Išao htjela da čovjek dok osuđuje zlo, znači jezikom da ukazuje, da govori, da popravlja koliko može. Inša htjela da neće on imati ovaj grijeha, a ako se radi o psovkama koje su karaktera da čovjeka mogu izvesti iz ili vrijeđanjem islama i tako dalje, onda je čovjek dužan da to žešće osudi, a ako ne može, onda ne bude da potraži neko drugo mjesto, jer bojim se da se na takvo mjesto, ne da se bojim, nego sam uvijenjen da spusta Allahova sržba i njegovo prokletstvo na takve ljude. Jer ako nije proklet onaj ko psuje vjeru, ja ne znam zbog čega bi onda bio proklet. Onda ne znam zbog čega bi bio proklet. Tako da, onda ako čovjek ne može to, jer mi nemamo danas ustanove koje možemo kazati ljudi, pa ima li neko da, ima li neko da voli Allaha i poslanika. Ima li neko da je ljubomoran kada neko opsuje Allaha. Ima li danas taj kadija koji je ljubomoran kad neko opsuje Allaha pa, pa da, ga kazni? Toga nemamo. Ni u islamskom svijetu. Opsuješ Allaha, ko te čuje na ulici, pritvorite policija, platiš, platiš takse 2 eura i kaže ti, kad je nemoj slučajno više da sam to čuo, A kad opsuješ kralja, nećeš izaći iz zatvora, nikad. Ne, ne tri mjeseca, neš nikad izaći, ne smiješ ga spomenuti po zvuku jer sve mu dlaka s glave pali. Tako je to znači da nema ljudi koji su ljubomorni prema Allahovim propisima, niti, niti ne žao njegovoj vjeri, pa čovjek će popraviti koliko može, a koliko ne može, nije dužan, jer može napraviti samo time gore. Reci. Ako imam, da dao sam nekome dug, recimo 3000 eura, i da se plaća na to zekat. Da. I on traje godinu, dvije. Koliko god traje dadneš, ti preračunaš koliko je i ti si dužan da zekat ne on. Jer ima ljudi i ti mu dadneš 3000 i on te vraća i kad malo vrati on te vraća nazad 100 eura manje. Šta je? Kaže ja zekijat dao za tebe. Nemaš ti sa zekatom ništa. Zekijat daje vlasnik imetka. Tebe zekijat ne zanima. Ti si uzeo dug. I zekijat daje vlasnik imetka. A ne ti da, uzmaš i to sebi našao da dadneš zekijat. Sebi čovjek dođe i kaže ja bi od tebe 5000 eura na 5 godina. I ti kažeš evo ti 5000 eura na 5 godina dužan si za svaku godinu davati zekijat. No međutim, čovjek kaže, ja bi uzeo od tebe 5000 eura na 5 godina. I uzme 5000 eura na 5 godina, ti plaćaš 5 godina zekijat, šesta godina, kaže, daj mi pare, kaže, nemam. Kad ćeš imati, ne znam, sedma godina, osma, deveta, to vrijeme nakon toga, kad ti ne može vratiti, ispravno je da nisi dužan na zekijat. Ili spozajmio čovjeku na godinu dana i deset godina nije vratio, što kaže. Smetno. Tad nisi dužan vratiti Šta? Nije dužan, Jel ti traži na mjesec dana? I rastegne se šest godina. Kažu plati, kako kažu maliki isključan plati na jednu godinu i to ti je dovoljno. Jer tvoj imetak u tome slučaju, kad si ga pozajmio njemu, je kao imetak čovjeka koji ga je izgubio. Ti imaš imetak, ali ga nemaš, je tako? Kao čovjek koji ga izgubi. Ili ga ostavi pa zaboravi gdje ga ostavio. Jer ga neko otme, otuđi mu ga. Deset godina, pa mu ga vrati. Putem kad je se vrati taj imetak. Taj imetak nije bio kod njega. Tako da ispravo mišljenje da se tu ne plaća, za svaku godinu kažu, ali ono, ako plati imaće nagradu sigurno. Međutim, čak neki kažu ne plaća se ni za jednu godinu nikako. Ali eto, malikijski učenjaci, oni sad dva mišljenja kažu da se plaća za jednu godinu, da se plati kad dobiješ imetak, platiš na jednu godinu samo i ništa više od toga. Na, svakako. E, dok, jel pazi, ti dok si znači čovjeku dao pet hiljada, dao si mu pet hiljada, ti si to dao svjesno, znači imaš viška pet hiljada koje ti ne trebaju, moraš platiti Jer, pazi, siroče kad ima svoj imetak, moram na njega platiti zekat. Pa što ti onda ne platiš zekat? Čak nama kaže kad ti imao 5000 eura kod sebe, a imao 50.000 duga i ti 5.000 pregodnih kod tebe moraš na njih platiti zekat. Ne možeš kazati pa ja imam 50.000 duga, pa dobro što nisi vratio dug. Ili vrati dug ili plaćaj zekat. A ne možeš ovaj držati znači pare kod sebe gomilati, a ne, ne daješ znači Allahu hak. Tako da je to da tu zaista po tom pitanju nije čovjek učinjen nepravda Nije u kompletnom šerijetu bez sumnje da ne bi neko znači mislio po čega da dajem zekijat, jer čovjek kad kadne nekome pozajmicu. Ti imaš što si dao pozajmicu, pola para sadake od toga. Dadeš hiljada pozajmice kao da si 2500 dao para od sadaku Kako je došlo od Isu. I svako odgađanje novo za vraćanje povećava se ta, ta cifra. E, A kad halališ dug, fe im osjetin du usretin, fe Ko bude Znači u teškoj situaciji nekada da mu se olakša. Ako oprosti, to je najbolje. To je najbolje. Tako da je čovjeku sigurno, vi znate hadis, da je došao čovjek na sudnji dan, imao čovjek slugu i dao ljudima pare. Kaže, idi, kaže, pokupi dug. Kaže, ako dođeš kod ljudi, kaže, koji nemaju, kaže, oprosti mu. Ne da kaže, Allah nama oprostio. Pa je došao na sudnji dan, pa mu je Allah zbog toga oprostio. Zato što on ljudima oprašta.